اي في حال الصغر التي لا يتكلم فيها الاطفال illa thalatha hawakuwahi kuzungumza katika hali ya utotoni bimaana wale watoto ambao hawajafika umri wa kuzungumza isipokuwa watoto watatu ndio waliowahi kuzungumza wakiwa wadogo والمهد الفراش الذي يهيأ للرضيع أن يربى فيه مهد ni kile kinachotandikwa kwa ajili ya kumweka mtoto mchanga mtoto mdogo anayenyonya bado mdogo na zipo riwaya na hadith zinazotaja wengine pia waliozungumza mbali na hawa watatu so mbona hapa amesema ni watatu peke yake wamejibu wanawavyoni kuhusu hii hasr iliyokuja hapa katika hii hadithi kwa hii hadith ni ihtimal an yakuna almaana lam yatakallam fi bani israil unakusudiwa hapa ni katika banu israili أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم الزيادة أو متوم صلى الله عليه وسلم منينو قبل أن يجوز وكنا ينجين بيا وليزنقمزا ولم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج منذ كتجها وويل عيسى بن مريم معروف nani Isa ibn Maryam Harun kaa vizuri kaa vizuri usikaa hivi Isa ibn Maryam nani wewe Harun umjui Isa ibn Maryam nani umjui a a Harun wanashtuka bana Isa ibn Maryam ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون سوسون في القرآن هم جوي وجمسكي تسكمون hujamuona akipita hapa hata siku moja una hakika sijekawa mjua haya basi sikiliza vizuri Isa ibn Maryam nani Isa ibn Maryam Talha nani Isa ibn Maryam ha Nabiiullah Isa ni mtume katika mitume wa Allah ni mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam alizungumza akiwa mdogo kwa hiyo Isa ni mmoja katika wale waliozungumza wakiwa wadogo wa sahibu Jurayj kabla ya kuingia takatufahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo katika huu ulimwengu ameyaweka na kanuni ambayo ni thabita haibadiliki kuna sunan na njia Allah ameziweka katika huu ulimwengu hazibadiliki la tataghayyar lakini احيانا يخرق الله سبحانه وتعالى هذه القوانين wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala hizi kanuni huziondosha anapotaka yeye subhanahu wa ta'ala ili kuwajulisha wazi waja wake kuwa yeye ana uwezo wa kukiambia kitu kun fayakun na katika hayo ni huku kuzungumza kwa mtoto mchanga ni jambo ambalo linajulikana kwa mtoto mchanga azungumzi Allah amejalia iwe hivyo lakini Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anapotaka kwa yule mtoto mchanga azungumze basi atazungumza watu wajue uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa akitaka jambo aliambia kun fayakun likawa kama vile anavyotaka kwa kwa mfano leo mtu aka akasema kwa mfano hii sana iko kwa mahurafi mkumbuka kisa cha Sheikh Sharifu kuna watu waliishi 90s hivi mwanzo mwanzo kuna kijana mmoja tu Sheikh Sharifu ambaye huyo alipozaliwa tu yazungumza mshaiona hiyo hamkuisikia nyinyi eh? wengi wenu hamkuipata hiyo sisi tulikuwa wadogo wakati wa Sheikh Sharif kaletwa mtoto kutoka Tanzania azungumza lakini akiletwa kwetu ashakuwa mkubwa lakini wao wasema alizungumza akiwa mdogo basi ana umri kama miaka nane tisa hivi akija hapa akaulizwa wasemaje bwana kuhusu maulidi hukumu yake nini mimi naona yafaa mimi nikiangalia yafaa zungumza hivyo Sheikh Sharifu mwenyewe asema yafaa katafuteni wapumbavu kama nyinyi mwachezea akili uliona <laughs> umeujiza kuzungumza utoto uchangani a, ni huyu yenyewe watakuchezea watu akili katika kila kitu basi akizungumza hivi yafaa nini alafu watu wakaghurika waka wale ambao wako yafaa yafaa nini mtoto kijahili matapeli wamekaa wakaunda story wakaieneza kila mali utapeli tu hasa hii yuko wapi alikuwa ni genius sio zungumza kutoka genius shule mwenyewe wafeli shule ile masomo shule ile rais yale 1 plus 1 2 na nini hizo amfeli pia ha yuko wapi tu mtoto yuwajua bwana mambo anaanzaliwa tu yuwajua wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a hamjui chochote mpaka atakapowafunzeni nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala na huyu si mtume ni mtu wa kawaida kwa ilmu yake mpaka afanye nini aende akata innamal ilmu bitaallum aende akajifunze ah alivyoondoka yule jamaa wakaona biashara nzuri walikuwa wale jamaa wakichangisha kwelikweli basi walitoka mashekh sharifu wao kila mwaka mmoja atokea sharifu mwingine shekh sharifu mwingine bwana yule alikuwa feki sasa huyo ndio wa kikweli toka mashekh sharifu nyam kupata enzi za shekh sharifu wakija sasa tabu babakora maana watu wamekuwa werevu kwelikweli hawezi kubali upuzi kama huu lakini wakati ule maskini watu walikuwa ala alfitra na nini hawajui basi wakiletewa visa kama hivyo nakumbuka watu wajaa msikitini sisi watoto hivi masjid sakina pale letu tukiwa wadogo sisi hasa ah, sisi watoto kama yeye tuamua ah, mtoto wa kawaida tu tena tuwanyute nyute hivi afadhali sisi lakini huu ndo shekhe eh, basi wapewa sihifadhishwa mambo matatu kizungumza mbele za watu basi amekuwa shekhi shekhi jamaa wakachezewa akili namna hiyo e jamani Allah ameiweka hii njia kuwa mtoto hazungumzi si tudanganyi ila likitokea la miujiza anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala na hawa ni hawa aliyowataja mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam na kwetu haya mambo yatokea sana ya, ku, ya kufanya utapeli kwa kutumia njia kama hizi kwa hiyo lazima watu wa, wawe chonjo طيب أول هؤلاء الثلاثة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام mtu wa kwanza katika hao watatu waliotajwa ambaye alizungumza utotoni akiwa mtoto mchanga ni Isa alayhi salatu wassalam mtume wa Allah حيث أنطقه الله عز وجل عندما اتهم القوم أمه مريم في حملها به فنفى التهمة عنها pale watu wake walipomsingizia na kumtuhumu mama yake Maryam alayha salam juu ya ujauzito aliyombeba nao Isa alayhi salatu wassalam kwa hivyo akazungumza kumuondolea tuhuma mama yake wapi mtoto huyo kutoka wapi bwana ya Maryam ma kana abuki mraa sauin wama kanat ummuki baghiya ilikuwaje kuwaje wewe hakuwa muovu baba yako wala mamako hakuwa kahaba wala nini wewe untoa wapi haya fa asharat ilayhi akaishiria qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya sababu hii ndio sunna Allah ameiweka vipi tutazungumza na mtoto mdogo huyu bado yuwanyonye mtoto mdogo sana vipi tutazungumza naye hapo hapo akazungumza qala inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya naompe utume akiwa mtoto mchanga waja'alani nabiyya mubarakan وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا huyo ndio Isa bin Maryam alizungumza akiwa utotoni huu ni wa kwanza katika wale ambao walizungumza wathani mtume sana wa sahibu juraij الغلام الذي اتهم به جريج راهب بني إسرائيل kijana au mtoto mdogo ambaye alituhumiwa Juraij kuwa ni baba yake sababu so, mama yake huyu mtoto alikuwa ni kahaba wale wanawake wa kujiuza miili yao akasingiziwa Juraij kuwa yeye ndiyo baba yake yule mtoto na Juraij ni rahib ni mtu wa ibada mtawa wakifanya ibada katika banu Israeli وكان بعد نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام جريج الكوى بعد عيسى عليه الصلاة والسلام نتوم صلى الله عليه وسلم وكان جريج رجلا عابدا ويجريج الكواني ممتو أفني بعد سانا عابدا يصلي معتزلا الناس amejitenga na watu afanye ibada yake tu yeye fatakhadha sawma'atan fakana fiha kajenga sehemu ambayo afanyia nayo ibada pale ndani yeye afanyia ibada tu faatathu ummuhu wa huwa yusalli siku moja alikuwa yuwasali mama yake akaja pale mama yake mzazi wanadatu wa huwa yusalli faqalat ya jurayj akamwita na jurayj afanya nini aswali akamwita ya jurayj fahtara fi nafsihi Jurayj akachanganyikiwa kwa nini sababu alikuwa katika swala faqala ya rabbi ummi wa salati alikuwa ni bar bi ummi ni mwema kwa mzazi wake si muovu la ni mwema mtu wa ibada lakini ya rabbi sasa hivi mamangu aniita na mimi nataka kumfanyia wema na hapa naendelea nini na swala akatanguliza swala yake juu ya kumsikiliza mama yake na hapa kuna kosa ambalo baadhi ya watu walifanya ikiwa ile swala unaoiswali ni swala ya sunna mustahabba mama yako akakuita kwa ukubwa wa haki ya mama au baba yako akakuita kwa ukubwa wa haki ya yule baba au mama na ufaradhi wa kumfanyia wema yule baba au mama katika hali kama hii ya kubidi uvunje swala yako ya sunna ili uende ukamsikilize mama yako si kuendelea na swala yako kwa nini sababu hapa vimegongana vitu viwili wajib na sunna na si katika fiqh hii na ufahamu mzuri mtu kutanguliza nini kutanguliza sunna juu ya wajibu kwa hapa alikuwa Juraij amuitikie nani amuitikie mamake kwa sababu ile swala na swali ni ya sunna alikuwa amuitikie mama yake lakini akachanganyikiwa je niendelee na swala yangu ama nimuitikie mama yangu fa aqbala ala salatihi Juraij akaona niendelee na swala yangu hakumuitikia mama yake na kwa dhahiri hapa ya maneno kuwa hakukata ile swala yake hakukata ile swala yake na hapa pia kuna faida tupata kuwa yale mazungumzo anayojizungumzia mtu ndani nafsi yake katika swala yake hayavunji nini hayavunji swala yake swala yake endelea vile vile zungumza na nafsi yake pamoja na kuwa hii ni sheria ya wale kabla yetu lakini ndivyo ilivyo kwa mtu akizungumza hadithu nafsi nafsi yake haivunji swala maadamu hajazungumza kwa sauti anasema sasa nitafanyaje jamani mimi kwenye swala <laughs> ah hii itakuwa si sawa utavunja swala yako hiyo ukizungumza mazungumzo mengine ya nje ya ya zile adhkar za swala kwa hivyo akaendelea na swala yake fansarafat ile mama alivyoona hajibiwi akaenda zake akaenda zake فلما كان من الغد أتته وهو يصلي سكويا بيلي سكويا بيلي ياكي يلي ماما أكاجا مناوي وصالي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فيل فيل كما جناك يا ربي نفنيج سسا ماما أنغو نصال فأقبل على صلاته أكيندي صلاتي فانصرفت yule mama akaenda zake falamma kana min alghadi mara ngapi sahi tatu atatu huwa huwa yusalli mama yake akamjilia pia yeye waswali soma iko juu mama yake iko chini akamwita faqalat ya jurayj akamwita tena jurayj faqala ay rabbi ummi wa salati ya rabbi mama yangu aniita na swala yangu hii فاقبل على صلاته akaendelea na swala yake mama yake akaenda mara ngapi tatu ah wewe mtu wa ibada sana wewe ni mama ameudhika na hii ni hatari ya kumuudhi mzazi wallahi hatari sana hasa yule mzazi akiwa ni mtu kughadhibika haraka na kutupa yani kukuwapiza hatari sana chunga sana فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات بس akamwapiza kenda zake Allahumma la tumitu yule mama alivyokasirika akamwapiza asife huyu kijana wangu sehemu afanya ibada sana asife mpaka umuonyeshe wujuh almumisat almumisat hunna nisa albaghaya allati yumarisna radhila wazina wayu'rafna bidhalika mpaka aone nyuso za makahaba wale wanawake wachafu wanaofanya uzinifu na uchafu akutane na wao huyo si afanye ibada mimi anidharawe ni kama hivyo yani kwa nini mimi manake nafsi yake aona kama kwamba kumbe maskini yule bwana yuko kwenye nini kwenye swala ameona labda atangulize swala ambapo pia pale ameteleza akamwapiza kwa maapizo kama haya haya maapizo kama haya ashamwapiza katika riwaya ya Imam Muslim walau da'at alayhi an yuftana la futina mtume sana anasema lau kama yule mama angemuombea huyu mtoto wake Allah amfitini na wale wanawake basi angefitinika lakini dua yake amemuombea tu awaone tu siko kando aone tu nyuso za wanawake wachafu kama wale na hapa tutapata faida kuwa kuangalia wanawake wachafu kama wale yatosheleza ni hukuba min Allah ni adhabu wallahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wal billah sawa akamwapiza kwa maapizo kama haya qala sallallahu alaihi wasallam tu sallama kieleza ile tukio wasema fatadhakara banu اسرائيل juraijan wa ndivyo walivyo jamaa waovu kila zama banu israeli wakakaa wale watu waovu waovu ah yule bwana ajifanya mtu wa ibada kweli wewe eh, keti tu kule fanya ibada na nini na wao wako katika nini wako katika upuzi wao na uovu wao katika vikao vyao yani kana kwamba kwa nini yule hawi kama sisi si tukawa katika gari moja hivi tutafanya uovu sote na hivi ndivyo ilivyo katika mshtama wowote hawapendi wale watu waovu kuwaona watu waheri katika kheri wawataka wawe kama wao hata kufaru waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa ona watamani lau kama mtakufuru kama walivyokufuru wao ili muwe sawa na wao watamani wewe na watu waovu pia ndivyo walivyo watamani kwa watu wema kuwa wateleze tu wakishateleza wawe waovu kama walivyo waovu wao na mshtamaa wetu huu tunaoishi utayaona sana we angalia we mtu wa sunna wewe lau kama utateleza tu kidogo kokote kama nyumbani kuna watu ambao wafanya ni watu wa bid'a ama kokote sikia haya alafu salafi huyo ajiita salafi huyo wafikiri kwa nini wasema hivi kwa sababu ajua salafi ni mtu wa aina gani atakikana asimame katika misimamo ya kisawasawa na nini sasa akikuona unteleza tujoanza kwa sababu hana raha yeye ndani nafsi yako kuona simama katika misimamo ya kisawasawa atakauwe kama yeye na ndio utaona ni hivyo kama vile upande wa kufaru jambo lolote likifanywa na Muislamu ndio Uislamu unaona Uislamu waislamu wafanye hivi bwana ah si yeye yule binadamu aweza kukosea hata huyo salafi nani alisema ni maasum msisikilize mahizbi waongo wale wajiona wao washaingia peponi wajiona huu uongo mtupu hawawezi kuuthibitisha kokote waona watu wote hawafai wao peke yao ndio wanaofaa labda pengine wakusudia hadithi ya mtume sallam wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida sisi tulosema hivyo ni maneno ya mtume sallam alafu ngoja niulize swali hawa watu wenye kusema hivi kuwajiona wao tu ndio kwenye haki hivi tukikuuliza wewe uko kwenye haki ama uko kwenye batili wewe unaisema hivi ukisema uko kwenye haki basi wewe pia wahukumu watu wote kwenye batil wewe ndio uko kwenye haki na ukisema huko kwenye haki wewe huko kwenye batil kwa nini walingania watu na wewe uko kwenye batil huwezi kujibu maswali hayo hiyo njia wewe unaoifuata hao walinganizi wanaosema maneno kama haya hebu towauliza maswali mjibu nyinyi mko kwenye haki ama mko kwenye batil mukisema mko kwenye haki tayari mshatuhukumia sisi tuko kwenye batil si ndivyo na mshawahukumia watu wote kwenye batil nyinyi ndio kwenye haki sio sababu wengine pia hawako katika njia yenu na mkisema ah, ah sisi hatujui tuko kwenye haki ama kwenye batili basi wacheni uwanja wa da'wa mpoteza watu wacheni wale ambao wako kwenye haki wajijua kwenye haki walinganie wala msiwe kama yule khatibu mmoja atoa khutba ya Jumaa hapa hapa Mombasa hii asema leo makundi ya mengi hata hatujui nani yuko kwenye haki nani yuko kwenye batili na wewe pia kama kondoo umekaa hapo juu wazungumza nini wakati wewe hujielewi uko kwenye haki ama kwenye batil hujijui utakuwa waongoza watu vipi si ndo wale kondoo waliopotea sio wenda tu haita watu kondoo bwana ah huu ni mfano watajwa kwenye kwenye vitabu watafaalul kitabu istinasan sana <laughs> yani wewe za kusimama mbele ya watu walingania watu kisha huna uhakika kwa kwenye haki sasa walingania watu katika nini kubatisha kwa hiyo tunasema kuwa salafiyun si maasumun waweza kukosea lakini manhaju salaf yakosea haikosei manhaj sasa nyinyi labda hamuelewi hilo sisi tunasema hii manhaj ya salafu salih ni haki haina batil hata kidogo na kundi lolote ambalo linaenda kinyume na hii manhaj liko katika batil sasa wewe jipime mwenyewe utajiangalia mwenyewe ama salafi salafi aweza kukosea na ndio pale oh, ndio usalafi huo ah si usalafi ni yeye huyo usiwe kama mfano wa makafiri wakiona waislamu muislamu mfanye kitu sema nini ndio uislamu ona waislamu wamfanya nini ah, ah wewe usiwe hivyo mbona wewe wawa hivyo na wewe ni muislamu bwana ndio usalafi huo ah si usalafi usalafi kitu kingine na hicho kitendo cha makosa anachokifanya huyo salafi ni yeye ambeba lile kosa si manhaji turudi hapa kwa hiyo hivi ndivyo walivyo watu wa batili وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها الله أكبر mwanamke kahaba ana uzuri wa ajabu mpaka watu wapiga mfano kwa uzuri alikuwa nao lakini tabia chafu muovu mchafu faqalat tizama na yeye pia yashirikiana katika mazungumzo na wale watu waovu asema huyu mwanamke in shi'tum la aftinannahu lakum no. ampangia mkitaka mimi nitamfitini yani ili awe kama kama nyinyi mimi naweza kufanya hilo jambo naweza kulifanya hilo sawa sawa kwa hivyo akawa apangiwa nani apangiwa Juraija hapa qala fata'arradat lahu yule mwanamke akaenda mpaka pale kwenye soma akajiweka mbele ya nani Juraij falam yaltafit ilaiha ni bwana alikuwa ni mtu wa ibada hata kumtizama kumtizama hata habari naye kawana فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها pale chini soma iko juu kule chini kule kuna mchungaji mmoja wa mbuzi alikuwa yuaja pale akilala akijipumzisha pale yule kahaba akaenda akamghuri yule mchungaji mbuzi akafanya naye kitendo kichafu Allah akakadiria fawaqa alaiha fahamalat akakadiria abebe ujauzito abebe ujauzito falamma waladat alipozaa yule mama alipojifungua yule kahaba yule qalat huwa min juraij ameshindwa kule sema huyu ni mtoto innahu ibnu jurayj sahibi saumaa yule mamuona afanye ibada kule muongo tu huyu ndio mtoto wake isharatan ila tihamihi bizina maaha bimaana aishiria yani kama kumtuhumu kuwa Jurayj amefanya zina na yeye aliposema maneno si ndio shapata si wao walikuwa wangojea hili hawa walikuwa wamempangia hilo faatauhu wakamjilia pale Jureij fastanzaluhu kamshukisha kwenye nini somaa yake shuka wahadamu somaata wakalivunjilia mbali soma ile ile banda lake maskini ameliweka fanya ibada vunja la udongo wakaliangusha wajaalu yadhribunahu ikawa wampiga Jureij wamtandika wampiga maneno matusi wamuudhi faqala ma sha'nukum ile bwana sasa nyinyi mna nini nyinyi Juraij ashangaa wao nipiga nafanyaje yajaje haya yote ghafla tu watu wamezuka wanipiga nafanyaje mimi kuna nini قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك wewe umezini na huyu kahaba na akapata mtoto wako mtoto wako faqala aina sabi kwa utulivu kabisa mtu wa haki mtu wa haki ngoja ngoja eh mtoto yuwapi fajao bihi wakamletea faqala da'uni hatta usalliya subirini na swali fasalla akaswali akamuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala kaswali baada ya kuswali mtawadha katika nyingine akatawadha kaswali alipomaliza kuswali فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه اي أقبل على الولد الذي اتهم فيه كأنه يقول لمتوتو أمام تهميه لمتوتو واكي أكتشكوا كدو لتاكي ومبو سيف ويتنبو لكي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك كشا كموليزة ويكي جانا فباكو الناني شنغام توتو تزنغم زمان قال فلان الراعي babangu bwana mfulani yule mchungaji mbuzi alana hashasa alhaq ikabainika kuwa haki iko pamoja na Juraij wamemdhulumu tu lakini haya yote yametokamana nini na maapizo ya nani ya mama yake muone ile hatari iliyoko hapa maapizo ya mama yako yaweza kuwa ni sababu ya kukuingiza katika mitihani mikubwa sana ikisa chote hiki hapa ndio mahalu shahid kuwa mama yake alimwapiza janga kama hili limpate na mtihani kama huu mpate na lau kama angemwapiza kwa kubwa zaidi kuliko hili pia lingempata hatari ya mzazi kumwapiza mtoto wake قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وكمwelekea جريج wambusu wajipangusa jurejwe eh, wali wewe wako wengi kumbe tangu wakati ule <laughs> eh, eh, makhurafi khurafi ah jurejwe ah. waqalu nabni laka suma'ataka min dhahab tutajenga sasa hivi acha kile kijibanda chako tutakujengea dhahabu sasa manake haya mambo tuliona si ya kawaida katika karamati al-awliya hizi Allah amemkirimu na hii karama qala la وهذا من تواضعه رحمه الله كنا تواضع كم بيد أعيدوها من طين كما كانت rejesheni kwa mtanga vile vile kwa, kwa udongo vile vile rejesheni vile vile ilivyokuwa basi fafaalu wakamfanyia soma yake akajengewa aendelee kufanya nini ibada zake وبين صبي يرضع من امه kisa kirefu hicho wakati umesonga sana ingawa hii ndio mahali shahidi kuna kisa kingine hapa si tukate tusome huko ama lazima ueleze pia hicho kisa hiki ndio muhimu hiki cha Juraiji hiki kingine kingine ni mtoto anyonyeshwa na mama yake akapita mtu mmoja jabbar ana sura nzuri hai nzuri watu wamheshimu mamake akasema Allahumma ij'al ibni mithlahu ewe Allah mfanye mtoto wangu awe kama huyu bwana yule mtoto akawacha kunyonya kisha akasema Allahumma la taj'alni mithlahu ewe Allah usinijalie kama yule kisha akaendelea kunyonya kapita kijakazi aambiwa umefanya uovu umezini wewe fanya uchafu akawa yuwapigwa zanaiti sarakti mwizi umeiba wewe umezini وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل kumbe wamsingizia hajafanya hivyo na hii wakariri hasbi Allah wa ni'mal wakil yule mama alipomwona sema Allahumma la taj'al ibni mithlaha usimjalie mtoto wangu awe kama yule mama kama yule kijakazi fataraka ar-radhaa wa nadhara ilaiha faqala allahumma ij'alni mithlaha akawacha kunyonya ni mtoto a ah, mimi namuomba Allah nijalie kama yule usiniombee nisiwe kama yeye niwe kama yeye yule mama akamwangalia mwanae sema ah mwanangu nakuombea kheri waikataa na kuombea Allah kuepusha na shari wewe ndo waitaka ni kama hivyo sasa hii vipi yule mtoto ndio akamwambia mama yake wamwona yule bwana alipita kana jabbaran ni mtu jabbari uliposema wewe kuwa Allah anijalie kama yeye fakultu Allahumma la taj'alni mithlahu nikamwomba Allah asinijalie mimi kama yule jabbari muovu yule ana kibri muovu وإن هذه يقولون لها نهوي ومنبيا زنيتي ولم تزني ومزيني نني وونغ وهجفاني نيفو سرقتي ولم تسرق اسنجيزي وميبا هجيبا فقلت اللهم اجعلني مثلها ديومانا نكمون الله نجعليه كما شيخ فني تعليق فهذه القصة العجيبة العظيمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أخبار من قبلنا هي كيسة عجاب وعظيم ambacho mtume sallam ametutajia ni katika habari za wale waliokuwa kabla yetu fiha ndani yake muna hivi anna juraijan وقد كان شابا عابدا منشغلا بالصلاة والمحافظة عليها ونكجانا afanye ibada ameshughulishwa na ibada za swala zake adumu katika swala lamma da'at alayhi ummuhu bitilka ad-da'wati istajaba Allahu tabaraka wa ta'ala da'watahu mama yake alipomwapiza kwa hii haya maapizo alimwapiza Allah akayakubali maapizo yake قال فرمته بغي من بني إسرائيل حامل من الزنا بذلك huyu kahaba katika bani israil aliyebeba ule ujauzito akamsingizia na kumtuhumu yeye lile jambo ambalo hakulifanya fa'udhiba wa hudima sawma'atuhu akaadhibiwa likavunjwa lile jumba lake la ibada thumma najahu Allah baada tilka al'uquba kisha Allah akamuokoa baada ile adhabu aliyoipata na mateso fafihi anna da'wata alwalidi ala waladihi mustajaba hapa tupata faida kuwa dua ya mzazi kwa mtoto wake ni dua yenye kukubaliwa basi mridhishe mzazi wako ili azidi kukuombea dua nzuri jiepushe na kumuudhi mzazi wako ili kujiepusha na kuwapizwa kwa sababu mzazi aweza kukasirika kutoka kokote tu hivi mara akatoa neno tu hivi akakuwapiza ikawa ni sababu ya wewe kuangamia fi dunia wal akhirah wal iyad billah chunga sana chunga sana mzazi wako وفي مقابل هذا فإن بر الوالدين نقول الوالدين فإن بر الوالدين سبب لإجابة دعوتهما له kule mtu kuwafanyia wema wazazi wawili ni sababu ya yeye kukubaliwa pia dua yake kwa hivyo ni sababu ya wale wazazi wanapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalia dua yao na kumpa ile khairi anaombea wa sababu liijabati dua albarri bihi mali nafsihi kwa wazazi wake dua yao yakubaliwa kwa yeye ya khairi na yeye pia akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah atamtakabalia maombi yake la siyama fi daf'i albala wa kashfi alkarbi haswa haswa katika kuzuia balaa isimpate na kumuondolea janga lilompata yule mwema kwa wazazi wake dua yake pia Allah subhanahu wa ta'ala hairudishi na hilo tutaona ushahidi wake katika hadithi inayofuata ya wale watu watatu waliokuwa wakitembea wakaingia katika pango kisha lile pango likazibwa na jiwe tutaona katika wale watatu yule mmoja ambaye alikuwa ni mwema kwa wazazi wake ikawa ni sababu ya nini ikawa ni sababu ya kukubaliwa maombi yake katika hali nzito kama hii biidhnillah taala kisa hii tutakuja kuzungumzia kesho kama alivyokitaja Sheikh hapa hafidhahullah naktafi bihadha alqadr wallahu taala a'lam subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم